Naam. Tunakuja sasa katika nguo yetu ya pili kabla hatujasali. Leo tunaingia katika jambo jingine mina sunanil matruka miongoni mwa suna ambazo zilizokuwa zimeachwa katika darasa zetu ambayo tulioanza katika juma iliyopita vile vile tulikuwa tumezungumzia katika mambo ambayo mina sunani matruka. leo tutaangazia katika sunna zilizoachwa upande wa adabu za kusalimiana adabu salam na tutaangalia kitabu cha Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah silsilatul hadithi sahiha mujallada wa, wa, wa sita alqismu alawwal ukarasa nambari 307 hadithi nambari 2648 hapa ndipo tutapata maudhui ya somo letu ya sunna zilizoachwa. nam ameandika Al-Albani rahimahullah katika hadithi ambayo akhrajahu At-Tabarani fil Awsat na yani imepokewa vile vile na watu wengine mbalimbali hadithi ya Abdullah bin Aisha kana ilikuwa rajulani watu wawili rajulani watu wawili min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam idha iltaqaya wanapokutana watu wawili idha iltaqaya wanapokutana lam yatafarraqa hawaachani hatta mpaka yaqra ahaduhuma ala al-akhar mpaka mmoja katika wale wawili amsomee mwingine yule mwenziwe hatta yaqra ahaduhuma ala al-akhar mpaka huyu mmoja katika wale wawili amsomee mwenziwe mwingine wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم كشا يسلم أحدهما على الآخر كشا بالاي آه، موجا عم تولي السلام من مينجيني ومانا السلام عليكم نم نيني سنة هابا أما يو سيسي تمياتي سنة kwamba wanapokutana waislamu wawili sio wanakutana wanapeana salamu salamu alaykum alaykum salamu sasa kabla ya kufarikiana yani kuachana kila mmoja kwenda na habari zake mmoja asome wal asri amsomee mwenzie mpaka mwisho wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihati watawasau bilhaqi watawasau bisabri kisha salamu alaykum salamu alaykum ndio wanaachana hii ndiyo sunna ambayo imeachwa watu wengi wakiachana kwa maana wakifarikiana wamekutana njiani wanasalimiana mazungumzo na nini na nini wakiagana basi poa poa basi no problem poa poa okay okay poa poa lakini masahaba walikuwa kabla hawajaondoka eh wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabri mmoja amsomea mwingine kisha baadaye wanasalimiana salamu alaykum wa salamu alaykum salam hao wanaondoka hii min assunani mahjura ni katika sunna zilizoachwa kwa hiyo tunapata faida katika kisa hichi au sunna hii kama alivyoeleza Sheikh Al-Albani rahimahullahu anasema wa fi hadha alhadithi faidatan katika hadithi hii kuna faida mbili mimma jara alayhi amalu salafuna radhiallahu anhum jamia katika yale ambayo yalikuwa yakipita kwa salafu saleh ihdahuma faida ya kwanza at-taslimu inda al-iftiraq kutoleana salamu wakati mnapoagana hii faida ya kwanza kwa nini <clears throat> kwa sababu wanasoma swati la asri kisha mwisho naam salamu wa alaykum salam wao wanaachana kwa tunapata faida hiyo wakad jaa an-nas bidhalika sarihan min qawlihi na vile vile imekuja hadithi iliyo wazi katika kauli yake bwana mtume aliposema idha ntaha ahadukum ila almajlis falyusallim kuna riwaya nyingine imekuja asema mtume utapoingia katika majlis basi toa salamu wa idha arada an yaquma na ukitaka kuondoka falisallim toa salamu umekwenda mahali watu wamekaa na mangumzo na hivi na hivi kijiwe au watu nene jambo la mwanzo tu asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh napiga story kidogo yule mara unaondoka basi unasema asalamu alaykum kwa hiyo hii ni katika jambo ambalo shekhe anasema kwamba watu wanapoachana wamekutana njiani barabarani nini basi jambo lao la mwisho iwe wasalimiane na vile vile wal ukhra faida nyingine nastafiduha min iktizami sahabat laha tunafaidika kwamba kuna jambo la kulazimiana na mambo ya masahaba wa hiya qira'atun سورة العصر nalo ni kusoma surati al-asri kwamba madhali masahaba walikuwa wafanya hivyo basi naam na sisi tulazimiane nalo tukikutana tukusalimiana kabla ya kufarikiana basi mmoja asome wal asri kisha baadaye tunasalimiana tunaondoka لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس من أن يحدثوا في دين عبادة تقربون بها إلى الله kwa sababu sisi tunaitakidi kwamba masahaba hawawezi hata siku moja eh, wakazusha mambo katika dini ya Allah ili wajikurubishe, kwa maana walikuwa si watu wenye kuzua. Bila shaka walikuwa wakifanya mambo kutokana na taufiq min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kisha akaitaja aya hapo eh, ambayo inazungumzia umuhimu wa kuwafata masahaba كما آية المكوجة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضوا عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية لكن مش كما لزيا وقال ابن مسعود والحسن البصري نأكسيما ابن مسعود حسن البصري كسيما من كان منكم متأسيا yeyote katika تكايبين atakayependa kujiliwaza yani يعني كنا ikawa mtu anajiliwaza nalo basi faliyataassa biashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajiliwaze na jambo la gani na jambo la masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ukitaka kujiliwaza mwenyewe kwamba jambo hili kidogo mimi nalipenda na, na, na basi angalia matendo ya masahaba wamefanya nini huku ndo kujiliwaza kwenyewe usitafute mambo haya kwamba kuna jambo limeingia mjini, kila kiingiacho mjini si haramu. Kwa hiyo wewe unajiliwaza, wewe tafuta masahaba walikuwa wanajiliwaza kwa nini? Ukaona watu wote asilimia mia na zaidi wanajiliwaza na mpira. Sasa ukitaka kujiliwaza, jiliwaze masahaba walikuwa wanajiliwaza na nini? Kitu gani? Akasema fa innahum kanu abarra hadhihi al-umma quluban masahaba ndio walokuwa wenye nyoyo safi zaidi katika umma huu kuliko watu wote na waamakuha ilman na watu ambao walikuwa wenye elimu kubwa zaidi kuliko watu wote katika umma huu na walikuwa ni watu ambao wa ahsanuha halan hali zao zilikuwa ni nzuri eh, qauman ikhtarahum Allah li suhbatihi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam watu ambao Allah amewateua na kuwachagua wawe ni masuhuba wa nabii wake. Haya, kwa nini wewe usiweke wakati wa mtume? Wewe ikawa mtume pale yupo Maka na wewe upo Maka, yuko Madina na wewe uko Madina, mtume kafa na wewe uko Madina, lakini uko sasa zama hizi za utandawazi. Sasa wale walochaguliwa walokuwekwa za mtume, Allah amewachagua wale. Kwa hiyo anasema Ibn Mas'udi katika kauli refu hawa masahaba fa innahum kanu ala alhadi almustaqim walikuwa katika uongofu ambao ulikuwa umenyooka hii ni katika faida hizo na katika faida nyingine nimeona Imam Shaukani katika kitabu chake cha alfathu arrabbani akasema kwa nini kama masahaba wakikutana wakitaka kuondoka mmoja wao amsomea mwenzio suratul asri anasema walaalla alhamilu lahum ala dhalika na huenda lilowasababishia lilowapa ile msukumo kufanya hivyo mashtamalat alayhi kwa yale yaliyomo ndani ya surati al-asri min al-maw'idati al-hasana katika surati al-asri kuna mawaidha mazuri yepi min at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri ukisoma illa alladhina amanu wa amilus salihat watawasau bilhaqi watawasau bisabri kwa hivyo Imam Shaukani anasema ndio maana masahaba wakawa wanaisoma hii sura kwa sababu ndani yake kuna wasia mzito wasia wa mtu kusubiri katika haki na kusubiri yani kwa kuhusiana katika subra maana yake ni kwamba ilikuwa kila mmoja anamwambia mwenziwe ana wa anta wasairu abnai jinsina wa ahlu jildatuna kwamba mimi na wewe na mwingine wote ambao tunafanana na mimi na wewe khasirun ni yumo kwenye hasara la mahala yani haiepukiki hasara hiyo illa an yatakhallasa an hadhihi zaria isipokuwa ni kwamba mtu anaweza akajiokoa na msiba huu na na, na, na, na, na janga hili albalia bilimani walamalu saleh والتواصي bilhaqi watawasa bisabr kwa ina maana kama mnakumbushana eh, enzi zangu eh, wal asri innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr salamu alaykum kwa kama kuna ile hali ya kukumbushana katika hali kwa hivyo hili ndio darasa letu ambalo litamalizia katika sunna zilizoachwa naam amna swali sasa